one of them Allah Gusti Allah nerangake keuntungane tiang-tiang ingkang dipun paringi ilmu. Tiang-tiang ingkang diparingi ilmu niku dimasukke tiang-tiang ingkang keparingan kesaenan di tiang kesang wonten donya ana sing keparingan elmu tapi boten keparingan bodoh ya ana tapi sih ana sing keparingan bondo ning boten keparingan ilmu sing istimewa Bunda ya diparingi ilmu diparingi itu luar biasa nah. Oh. ayat meniku nerangake sing keparingan ilmu yukti paring sapa Allah al hikmata ing ilmu kang manfaat maknane al hikmat al ilmu nafi'u ngelmu sing manfaat pengertian ilmu sing manfaat iku ngelmu sing dilakoni nek ngerti terus dilakoni niku namanya ilmu kang manfaat bahasa Al-Quran disebut Al-Hikmah Gusti Allah paring ilmu kang manfaat diparingake keman ing wong. Kang sya'u kang ngrasakake Allah ing Wa may hikmata utai sapane wong yu'ta kang diparingi sapa wong al hikmata en ilmu kang manfaat. Bapak utia mongko temen diparingi sapa iku wong khairam kathiro kawan kebagusan kang banget akeh. Sebabe nopo, dan perlu keterangan. wong asale ngaji malah saged ana kaweruh terus dilakoni ngelmune diamalake yo mesti entuk khairon kasiro sing dimaksud khairon kasiro kebahagiaan sing abadi apa suwarga tiang sing diparingi ilmu sing manfaat ngelmu ne terus diamalake menurut tata cara syariat wong mau bakale entuk kebahagiaan sing abadi as-sa'adatul abadiyah. Mulane tiang sepuh-sepuh niku sing do merhatekake anak-anak e putra-putri do di sekolahake nanggone sekolahan sing ulang agama ya ana umume ning agamane diperlokake kaya nak bojos nak wene dana tamu alima lan liyane kanggo wedok-wedok Sebabnya apa? kejaba ulang sing kanggo tata-tata urusan dunya urusan agama sing kanggo ngawerohi nindakake salat zakat poso lan liyane diulangake Nanti diperlokake Nah anak e jurung iso numpak sepeda diboncengake. Luwe-luwe nak je taman kanak-kanak atau playgroup. Dan pun kata istilah TPD. Taman Pendidikan Quran. Itu yang sepuh-sepuh kudu bocengake anak-anak. Putra-putra nek sing wedok kita ta guru-guru nek pusana busana muslimah nganggo jilbab. Cuma kadang-kadang sing boncengke wong tuane malah ora jilbaban saya anu niki sing kula niku majelis taklim Senin baca nah wonten nek sampar wonten di emotake di wong sing anake diwarai nganggo jilbab rukut api ra mekakan lah sing bonceng ke bluder maksudnya ini kadang-kadang orang kroso orang kroso dan ini sama nek wonten barang mungkar mungkar wonten niku nek wonten dilengke dilengke Jadi anak ditoto mulai cilik nganggo busana muslimah. Ya. Asing ngeterke, buat tenane bumake gegesek. Ya. Nah ini orang kepanggilan hikmah. Dibunai mutemut, maknanya hikmah, ilmu sing manfaat. Ilmu sing manfaat, yaitu ilmu sing dilakoni. Nanti diserang ke tutupane ayat wa ma yazzakkaru lan ora nampa pitutur illa ulul albabi kejowo wong-wong sing jadi Sing iso nampa ku wong sing diakal. Jadi berarti sing blunder-blunder kurang diakal. Nah, disimpul ke kan ngono. Dilengake. Cuma carane nek ngelingake sing halus aja nganti gerah kegali. Di ayat ini penting banget nih kok. Yuktil hikmata mayasya. kadang-kadang yang berdoa, muka-muka anak aku jadi anak sing soleh solika. Sering ngonek kok. Tapi ora dipragakake, ora dipraktekno. Podelas. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa inna Allah ya'lamu. Wa ma utawi barang opo wae Alfaktum kang nyumbang ake siro kape ing ma Min nafakotin bayane saking nafakoh sumbangan Au nazar tum otobo nazar siro kape min nazrin saking nazar Wa inna allaha mongko sakme Allah ya'lamuru ya iku persa Allah egma. Wa malid zalimin alan urana kedue wong sing dolim dolim min angsore coko pembila. Wong dolim dolim. Ora bakal ana pembila Ayat niki endah. Wa ma'am faktu minaka nafakotin di joko ngarep. temen نظرت juga نظر di orang. sesuatu yang manfaat yang kalian sumbangkan atau nazarkan Allah akan membalas apa sebabnya Esbak dicokok ngarep, nazar dicokok buri. Eh, Niki sakit sampean. Perhati ake nek nuju ono masyarakat kampung toto toto bangun masjid bangun musola tempat-tempat sing berfaedah Niku masyarakat kadang-kadang kesadaran langsung balik. Mari ini. Neng kadang-kadang ono. Sing ora langsung mari ini. Tapi semuanya. Soalnya Nek barang dagang aku payu, insya Allah tak nazari, aku paring limang juta. Leren ono nazar. Ono sing langsung, ya aku lalu, si tewae, sepuluh juta. Nah. Jadi wama angkatum di Joko Ngarep. padha uga ing langsung utawa lere nazar Allah pirsa tegese ana ganjarane akeh di jelas akeh sing langsung sebab langsung dimanfaatake cara bangunan meneh Nek barang wis ana tata-tata badane pencampuran pertama atau perletakan kartu pertama, barang-barang terus ditata. Nah, ini bangunan menurut arsitek caranya. Nah, kadang-kadang ono hadis sing nerangake nazar iku termasuk ngalamat masjid oh dan itu hadis ngalamat masjid kue nanti kita boleh apa harus nazar iku dimasuk ke masjid Nazar dimasuk ke masjid niku dibanding karo sing ngaweh kota. Tapi nanti bandit karo yang orang ngawet, ape nazar aku menengok. Jadi nazar ku nomor loro, nomor telu orang ngawet. Nanti bandit panitia pembangunan itu nak ono pengalunan besi umum terus akeh sing ngawet langsung. Niku panitia nek bumah bandit. dibanding karo suara nek dinazari panitiane seneng sing langsung Mulane amfaktum jokok ngarah, nazartum di jokok buri. Ya. Ke nazar itu rak kenceng. Lawes, Nek uju ono panitia pembangunan go masjid, go musyola, atau tempat-tempat ibadah, pondok, dan lain-lainnya. Urun sing ganjarane luwe akeh luwe gedhe ku urun napa? Pranade pun takok iki tak jawab sing kajarane paling akeh yaiku urun sing dibutuhno dina iku sing dibutuhno apa semen semen paling akeh kajarane sing dibutuhno watu watu paling akeh kajarane hmm. Sebab kadang-kadang niku berpikire niku mboten pas. Pencakulan pertama lagi dimulai ana sing ngomong. Aku ku urun teh pengimaman, pengimaman teh aku. Ora sing ngono. Pengajian bolong ngisi Nek ana bangunan-bangunan masjid musala urun tehel pengimaman ku ganjarane paling sithik aku meneng ngono. Sebab sing ngejak pengimaman ku imam tok. Dadi sithik engko nek imam wis mundur gak tinggu. Terus buat rayaan. kok masyarakat iki lucu-lucu ngono. Ana sing lucu lagi bulan pertama aku ana sing ngomong, aku besok puncak eh aduh, besuwir aku puncak itu. Carane urun sing dibutuhke harian iku apa? Engko nek wis tutup puncak urun puncak ngono. Jadi panitia pembangunan ini kubu, paling luas urun arto paling luas hmm, urun arto nah putelas infak infak niku ono sing wajib yaiku zakat ono sing sunat yaitu sodako. Nah, ini ayat Niku urut api. Ya, urut api. Nah, iso ngerangno tapi. Nah, iso ngerangno ya urut. Ya, badannya nerangake infak karunazah. Terus ayat. Sodako neku ana sing dilahirake terang-terangan ana sing disamarake dadi tiang sedekah niku ana sing terang-terangan dicatat barang pun hebat diumumake ke jobin Satus meter persegi sangking Pak Noyo. Kisemen sekesa sang sangking Pak Suto. Diumong ke. Dikanda-kanda ake. Mana? Sodako, sodako, nak nuju ana wong dikawin. mantu sunat lan liyane iku cara kudus istilahe ana acara hajatan cara kudus lingarane acarane hajatan hajatan mantu hajatan khitan hajatan puputan lan sak samene pun Lho niku sing diaturi dateng niku Malah sing akeh wong suke-suke. Tunggu panang diri bape sing suke-suke diaturi. Model kudus. Ana sing berkatan istilahnya. Istilahnya ditulis nomor surat undangan. Hajatan. Hajatan. Niki senajan bahasa niki tapi bahasa sing mesyur Niki nek nulis sing ati-ati. Nek wis ditulis hajatan kudu ana berkate. Niki ditulis hajatan ketemu gak ana berkate. Ngapusi. Niki. Lapang hajatan takrife yaiku sing ana berkate. Niku. jajane anu ana aturane niku lha iki teng Quran diterangake entuk sedekati bani imahi entuk lamun lahirake sira kabeh asodakati ing pira-pira sedako sedako sunat Fani imma mongko iku sak bagus-bagus Iya, yaitu sedekah di lahir ke. Termasuk sekir saya, wong suke suke. Ape, ape, bagus. Jadi untuk sedekah Tiffany Himmah ini, nyata ada sedekah ditujuk ake karo wong suke suke katut. Larati ini naiku wong suge-suge kasut. Ayat candae. Wa in tukuha wa tuktuha bukoro am. Bahu apa yurul laku. Segeri gini ki. Segeri yang tahu wa tuktuha bukoro. Berarti sing dek mau ya. Wa tuktuha al-agniya. Hmm. Mulane nafsiri Quran itu iso zohiron, batinan, sirron, sirru, sirri. Nanti sirru, sirri. Wa intu kuwa lanamun nyamarake sirokabe ing sodako. Waktu tu heran maringake sirokabe ing sodako mbok paringake alku koro ing koro pakir meskin. bahwa mongko utai sedekah di parengke fakir meskin ku khairun luwe bagus lakum kambune siro kabeh tinimbang sing dilahirke di parengake karo wong suke suke isi ape kanggo wong fakir meskin Tapi sedangkan ini mau suka ya apa? Apa? Nggak Luwe apa? Jadi orang-orang yang ngelek. Apa? Karo luwe apa? Bahasa anu, luwe abdel. Lawes. Wong sedekah ini, kan ono sing sedekah wajib. Zakat. ana sing sedekah sunat sing ora zakat dilahirke karo disamarke apik iki Jadi ini diterangake namanya tafsir. Gak jadi nerangake. Apek, karo luwe apek. secara umum iki diterangake nek sedekah fardu zakat ape dilahirke supaya di dereake di teladani karo liya-liyane nek zakat niku luwih apik dilahirake Aparano ape ngeterno jagadku adike ah, kandane sing krungu eh, iya aku dirung jagat ya ala sedepe nano nanut lan ora dicurigai sebab dicurigai karo masyarakat iku payah susah mulane nek jagat luwe apik dilahirke Ape segi jakatku kanggo kowe kataku kanan. Supaya masyarakat ngerti nek Pak Haji anu ejo zakat. Sebab dicurigai, saya kemono sugi ngano ora tau jahat kok. Aku kok ora aku ora tahu diwehi umur. Jadi pelajarannya tidak tahu jahat kan demi ekat diwehi. Iku ya ono masyarakat di mana itu banyak masyarakat itu kata. Ya. Jadi ngomongannya dewe dewi Ya. Jadi nak wajib luwih Abdul dilahirke. Kejaba iku. Sing sangat dikhawatirake yaitu wong sing dicurigai fakir ketemu badan fakir. buatan fakir. Nek ora fakir diwehi zakat, kan ra iso. Dene iki niki. Warane nek ngetokno zakat, iki zakat tu. Jadi kok sing ora berhak nampa, sing ora mustahik matur. Maaf. Kulo boten saged nampi zakat. Sebab kulo sakniki pun cukup. Hmm. cukup iku sebab nyambut gawe ana sebab diparingi kono kene sami mangan tetep cukup wis ora pakir ora miskin ora kena diparingi Nah, ini sing endah. Penarik-penarik pemohon tiang ziarah. pun sering kula dongengake kula critakake tiang sing do ngadang wong ziarah niku iku sok ngomong wah dina iki mau sepi Pedo biro, meng petang puluh. Oh, petang puluh hewu sepi. Nek. petang puluh ewu kira ini kok sepi biasanya kalau satu jadi kalau terang lagi kaki jenengan mulanya nek bab zakat itu sing bener-bener mustahik Ojo nganti merempet sing ini wong sing ora mustahik sebab nopo Nek keliru ring ini sing ora berhak nopo wajib ngetok no zakat mana kanggo lirone nek mulang niku biasane malah cetok-cetokan anon mboten kok saru-saru mboten mulang kudu cetok dadi nek keliru ya nek keliru wong iso ajar sing diwehi sadar dibalekke Nek sing diwehi ora gelem balekno ah, sing zakat wajib ngejoli. Sing zakat wajib ngejoli. Hmm, iki carane. Wa istighfuha wa tuktuha al-fukara'a fa'wa khairul lakum. Ya. Bacane nerangake. manfaat lan ganjarane sedekah wayu kafir angku iki kira asab ah, macam-macam. Segala. wayu kafir nganggo nomor kali wayu kafiru wayu kafir ana wayu kafiru nomor telu non wanu kafir kira asap at bila nak tengene tafsir jalalan upamane tulisane non ora usah disalah no tulisane ya buatan usah di salah ke Rone doma yo ora usah disalah ke Rone sukun ora usah disalah ke nah, tapi nenek Quran lagi biasanya Quran itu kira ate Imam Asim sing songkori wayat hafaz wa intufu hawa tutu hal fukoro apa wa khairul lakum wa yugafir antu ya rone syukur ne Quran eh, tapi nak menjalalan ora usah di owai Nek wayu kafir lan lebur sapa Allah. Nek wanu kafir lan lebur ingsun Allah. angkum sangking sirokabe min adikum, sangking sebagian dosa dosamu. Wallahu bima tak malu nafabir dai sholokan barah tak malu nakan ngamalake sirokabe ing mahabirunku waspodoh. pengertian waspada iku ngerti jero ati padha karo jabane ora ana bedane jero ati Allah mersani jabane mersani antarane mersani jero yo padha iku khabir waspada lan iki wonten rahasia kalimat nah, iki lah Malah kalau sering nyampe ake, tafsir niku saged zahiron batinan sirron sirus siri Dengeriki nerangake wayu kafiru angkung sayi adiku nganggung min. Lan lebur sapa Allah angkung saking siro kabeh min sayi adiku sebagian kesalahanmu sebagian dosamu kok nganggo mil adik ah, ono rahasiane dosa dosa ne wong Islam lanang wedo Iku ana sing langsung diapura dening Allah langsung. ning ana sing ora iso dosa apa dosa sing ora iso langsung diapura dening Allah itu hukukul adami hukukul adami langkung-langkung ngenani utang kabeh utang iki aku nerangake tafsir batinan, tafsir sirron. Jadi kesalahan kita ini ono sing hukumilah langsung Allah. Bagaimana sholatnya kurang genah, kosongnya kurang genah, ya. ini langsung Allah. Ini ono kesalahan kita sing hukumul adami. Ha, adami. Contohnya, sampean gajah utang kalayan sederek atau konco. Betul sangat niku nek buatan entuk pangapura saking hak adan ora iso. Bisane ya pura nek sing bersangkutan anak adam kalau wau nyata ake upamane hutang muring aku tak bebas no itu nambah sakit hilang lan ora kena dikira kira wis menawa bebas menawa bebas nek kepodo aku sing guyang guyu kok yo jare kantenan guyang guyu dong bebas jare kantenan kedah wonten pernyataan. Nah, ini mulanya wayu kapir angku min saji atiku. Ini rahasia bahasa. Min saji atiku, eh, bakdo saji atiku sebagian. Lah sebab napa niki kula kula tenangake. Manusia muslim muslimah niku gadah urusan macam kali. Istilah Al-Quran hablum minallah wa hablum minallah. Kaitan Allah, kaitan sesami kesang. istilah hadis hukukillah wa hukukil adami. Hakullah maknion alal musamaha. Urusan kalayan Allah niku enteng. Sebab Allah pemurah. Wa hakul adami maknion alal musamaha. urusan sesame gesang niku amprat sebab manusia ora duwe sifat pemurah kados Gusti Allah nek Gusti Allah ngono murah apa mana terhadap Islam terhadap orang kafir mawon kanjeng Nabi didawuhi Qul lilladzina kafaru iyan tahu yughfar lahum ma qad salat Muhammad. Wong kafir kafir kan jadi agar kelemarane kekufurane dosa dosone diapura upamane ora wong kafir nganti umur 70 kafir kurang sak jam arep mati asyhadu dosa pitung puluh tahun amblas iya tahu yufar lahu maqot salah ini kusti Allah entek mulanya diterangake dalam hadis Bukhari zaman Nabi ono acara pelepasan jenazah Kanjeng Nabi diaturi nyolati. Kanjeng Nabi sempat ndangu karo sing takziah. Padahal Arab diaturi nyolati kon ninami ngono. Iku lahen takok. Si mayat iki diundang ta ora? Dijawab, kagungan hutang setugal dinar Setelah dinar niku sekawan gram emas murni bilang saantawis. Kanjeng Nabi ngendika, "Shallu ala sahibiku, pesono kandamu salat ora dhewe." Cetone. Kanjeng Nabi ora kersa nyalati. Shallu ala sahibiku, pesono kandamu salat ora dhewe. Lasai Ali tengeriku, mireng kancing nabi buatan tersonya latiniku. Susah. Langsung nanggapi saya jinali, ya Rasulullah. Nenane utange mayit, kulo ingkang tanggal jawab. Padahal Sayyidina Ali boten termasuk sahabat yang kaya boten. Tapi asyik kalau luar biasa. Nanti kaji Nabi orang kerso nyalati. Berat ini. Padahal hukumnya sholat janazah perlu kifayah. Nah, tidak ada berat. Mula janji Nabi datang. Ya Rasulullah. Ngenani utangnya mayat. Kulo ikang tanggal jawab. Salam hereng. Kanjeng Nabi nebe kerso nyalati. Jemunung sebagai imam. Iku monggo ora antuk. Salate jenang pi ngono sakake mayite. Jare kaje nyalati bunga keluarga. Nek sing nyalati kata niku abdi bejo. Lah nek sing nyalati kanjeng Nabi jelas jelas keuntungannya jelas. Nek beten kanjeng Nabi, adu bejo. Wong niku ana sing dungane mandi, ana sing ora. Adu bejo. Jadi rahasia tafsir Wayu kafir angkum sayyi'atikum amin eh, sayyi'atikum biasa. Jadi, sodako iku ana sing atawa aftel afdel diterangake yaitu sedekah fardu wajib zakat ana sing apik dirahasiake yaitu sedekah sedekah sunat ana sing disebut sedekah sirri Kiki-kiki, summa kola, laisa alaika hudan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Abdan ya fi na'amah wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama wa khutbatati. Allah ma'arina ذكرك haqqa haqqa wa أرنا الحق Wa arina al-batila batila wa وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين